Bueno, i altres dels plaers del retorn a l'activitat i al programa és retrobar-nos en l'aspecte juvenil Eh, ja estamos. Com luce, com luce don Vicente Bao després de passar uns dies per allí, per Benicassim? Oiga, vostè... usted Está usted espléndido, está usted en plena forma. Déjame que se lo diga con permiso de su señora. Me encuentro en plena forma, ¿eh? Venimos lado, igual que usted. Venimos... Está usted para correr la banda más que yo a Cancelo, ¿eh? le veo, fino, ¿eh? muy fino de peso, muy bien. Ahí tengo que decirle que Cancelo lo que sí que hace es correr la banda. Defenderla ya puede ser otro asunto. pero bueno, estamos... Eh, contentos de estar aquí de vuelta, contentos de estar aquí en la 97.7 para pegar ese empujón que necesita el deporte valenciano y especialmente el nostre València, no el d'Alcàcer, el nostre. Dos derrotes de dos partits de Lliga, això eh, llis avui en el diari El Mercantil Valenciano, el peor arranque del mundo mundial, del siglo, de mai de la vida, <laughs> de quin desastre, per l'amor de Déu. Bueno, però portem només dos partits. Dos partits. Estem deixant-los una miqueta d'avantatge. Si anem a classificar-nos per la Champions, Vicente, va, poqueta alegria, no? No, no, no, okay. totalment alegria. Bueno, això serà si fixem, no? Bueno, de momento Alcácer ya no está, está en el Barcelona, hay que decirlo. A mí me va a dar una pena ver las noticias en, Levante, en Levante, Televisión, ver las imágenes de Paquito pasando revisión médica. Pero ¿sabe por qué come pipas? Me da pena. Come pipas Alcácer porque Soldado está lesionado, salía el otro día de suplente comiendo pipas. <laughs> Eh, eh ahí realmente realment imaginativo. gran Eugeni Alemany, que el de Sueca hace uno de esos vídeos humorístico musicales que fa él Tocante una rumba acompañada de un tocador de la guitarra y, bueno, pues era una despedida humorística pero Paco Alcácer a todo el mundo no le ha <laughs> mm. pipas para el tema de la xarxes se ve que no va a un ningún escuante, no sé si eran Churruca <laughs> o piponazo o quienes, pero va, a va multa eh, molta banqueta eso si, sí. Eh, si el Barça tiene a punta los tres delanteros franquicia de ese equipo, pues Alcácer va a ser un suplente. Ojo, pero es que aquí también fue muy bastante suplente en muchos partidos, ¿eh? Bueno, pero fíjese. Tampoco era. No, no, pero es que aquí. Con el partido que hicimos en Ipurúa, no me diga usted que no lo hubiera sacado por lo menos 10 minutitos. ¿no? Para, para, en fin, para ver si. Se bueno, si, si, hubiera corrido, sí. Si hubiera corrido, sí. Bueno, pues estaba en, en eh, efecto en la grada con ya con ya Bechero. Bueno, pues este Valencia en liquidación, este Valencia en transformación, queden límite pues, dos días y mig per acabar de fer els fitxatges. És un plaer compartir i de partir també en esta taula futbolera de València Abierta en el redactor en camp. I quin camp. I quin camp, en efecte. bueno, <laughs> té menys cap que Carlos Bosch, que també és de veres que li, a fer una boina a Carlos Bosch tens que anar a... A, a, a, a, ¿sabes? a tu de l'ancho. A tejidos ferragut, però acabar en tota la tela depèn del model que tries. De, Cayetano té el cap molt ben amoblat, però no el té tan gran com eh, Carlos Bosch, però també redactor en cap, en este cas de Levante, el mercantil valenciano. I també tens molt bona pinta, que has vingut de vacances també, Cayetano, o què? Sí, sí, sí, sí. hem vingut de vacances uns dies a, a Menorca, i allí ens va pillar tot el terra tremol d'Alcàcer. Només a aterrar a Menorca varem, varem rebre la cridada confirmant que, que Alcàsser se'n volia anar, que li ho havia dit al club i que avui ja, com tu dius, ens dol veure'l passant la revisió <laughs> mèdica per el, pel Barça i, i això és com quan se'n va una nòvia però fins que no la vens en l'altre no, no te sap tan de mal, no? Eh, sí, és, és dolorós, però, però jo crec que el valencià deuria, deuria donar una explicació, deuria de, de, de, de presentar la, la, la fulla de ruta, perquè realment no sabem on va. Ara és com un barco que està ahí a la deriva i està sosobrant i no sabem, no sabem cap a on va. En esta operació, no, don Vicente, també estava vinculant-se a que vinguera este, este xiquet d'origen marroquí, este Munir, ha donat sí. molt bon resultat en la pretemporada al Barça, però es veu que Luis Enrique el volia, el volia endilgar. A vosaltres ens vindria bé un perfil com el d'este xiquet? Jo crec que al València le vendria bien qual cualquier perfil, <laughs> de cualquier... Alguien que meta goles, de ¿no? Cualquier perfil de cualquier chique. Munir realmente eh, le hemos visto poco porque en el Barça obviamente... Eh, pues bueno, pero en la pretemporada ha tenido minutos. Ha, tenido minutos, ha hecho cosas tremendas, pero es un tío... Eh, yo sí sé que es un tipo con talento. Ahora, el Valencia es que el Valencia necesita delanteros, es que el Valencia necesita sobre todo ojo, centrales, que ese es el gran problema del Valencia. El Valencia fue grande hace poco porque tenía una defensa que eran Carboni, Anglomán, Ayala, Pellegrino, claro, ah, sí, y, Jukic, sí, y el Jukic. equipo, Roch, Allen Roche, y el equipo se hizo fuerte porque tenía una gran defensa uh -huh. y un buen portero. Y a partir de ahí tú te cubres y luego empiezas a jugar. Bueno, ara, I aquí ara, estàs al descobert ara mateix. Correcte. Ara analitzarem les novetats en la defensa i la situació, però bueno, com que la novetat és, l'última hora és lo de Alcácer, comporta esta mm. derivada de l'arribada de Munir no acaba de, de, no, de, de, no quadra. de suplir emocionalment la, no, no, perquè Paco, no? Eh, damunt el que estàs fent és perdre patrimoni en el sentit de que, de que el Càcer era teu i és un patrimoni sentimental, futbolístic i ara el que vas a fer és a dur un jugador cedit que no és teu, que és un fino estilista, eh, com dia sí. Bau eh, a mi és un jugador que m'agrada veure no? eh, però el que necessitarà el, el València és més pegadors que no tant d'estilisme <laughs> perquè realment eh, contundència en les àrees, eh, que no té, no té gol ni en la, la contrària ni, ni, ni s'ha de defendre's. I, I el València ara necessita jugadors molt contrastats i molta experiència que donen un resultat immediat, perquè és de veres que acaba de començar, però ja són dos partits, dones molta avantatge als rivals. I... Eh, eh, eh, lo grave que, que està sucediendo el Valencia ara mismo es que de alguna forma con un equipo eh, con, con, no con bikini, eh, con un apañito ahí, salías vestido al campo más o menos para jugar, con una buena preparación física, que el Valencia la tiene y pone un buen ritmo de partido, pero si estando bien físicamente, ojo, que la preparación física a lo largo de una temporada va haciendo curvas, estás bien, estás mal, ya, aunque seas un genio, no la vas a poder mantener. Ahora, en teoría, es preparar al equipo para salir fortísimo en la competición y pierdes, como has perdido los primeros partidos, pues el disgusto es tremendo y sobre todo la ansia que crea a los aficionados es tremenda de ver que el Valencia, más que componerse, no acaba de Vale, de acuerdo. Eh, por, contrarrestar un poquito, un mensaje un poquito más optimista, no digo que el suyo no lo sea, pero no, no, lo digo un poquito decaído. A ver, lo que va a decir Paco Allestarán después del partido, digo, bueno, es que en el partido de Las Palmas, hoy de cada 10 partidos, de que el, el primer Mestalla contra el Unión Deportivo de Las Palmas la quieren guañar. Y ni le cuento lo de Ipurúa. Lo de es que 8 de cada 10 no. O sea, voy a decirte, es que el saber es guañar tots. es una, es un penalti y estricte el Eibar también está arriba relativament poc. Jo crec que te falla l'encert el, el, el alt. Però bueno, el que comentava així don Vicente Cayetano, el que és obvi és que estem en una situació defensiva molt precària i que hem de fitxar, i estem al límit. Com està el tema? Hi ha alguna novetat? Les arribades de Garay i Sydney, no? Són els dos que estan sonant més. Com estan aquestes incorporacions? Sí, jo crec que estan a punt. Eh, jo crec que arribaran els dos i el mm, que estàs dient d'aquests dos partits en els que has tingut moltes ocasions i, i els rivals n'han tingut menys i, i segurament els punts hagués guanyat, però és que eh, la, la qualitat també se de, demostra en les, en, les, en les àrees, en la contundència. És a dir, jo, jo no crec tant en la, en la mala sort. La mala sort pot ser un, un partit però és que aquest equip eh, ja ve mm, en caiguda des de la final de la, de la temporada passada i una temporada molt roïna i jo crec que era perquè tenia mateixos problemes que ara, el que passa que s'han accentuat. És a dir, tu tens que tindre gent que sàpia definir eh, eh, i gent que sàpia defendre. I si no tens això, tu pots jugar molt bé, però claro. se te cau el castell. És que el que ha passat, és que juga molt bé un ratet eh, contra les Palmes el partit eh, inaugural de la Lliga, i les Palmes és un molt bon equip, eh? Cuidado, les Palmas té un gran eh? entrenador, sí, sí. Eh, gran, gran entrenador, gran entrenador eh, Quique Setién. Eh, jo era el meu favorit per, a, per, haver, per haver seguit esta temporada, però bueno, no se va poder fer, i té jugadors molt bons i ha armat un molt bon equip. Però, però jo crec que ahir se va fer un, un, una bona primera part, o fins que que el, va marcar les palmes i ahir se te desmorona perquè, perquè veus que, que eres molt dèbil, no? que eres molt, molt eh, vulnerable i, i, i, i, i jugues en por, i és el que li ha passat. I tu pots fer moltes ocasions, però si no les definixes tampoc te serveix de eh. gran cosa. O sigui sea que jo crec que la, la sort va i ve, però al final el, el, el Barça fa moltes ocasions, però també definís molt perquè té molta qualitat alt. I Suárez pot fallar un valor, eh, un gol eh, en, en la ratlla de gol, però després en continuació te'n farà tres, és a dir, això, això és el que val i, i això se veia vindre. A mi el que me resulta més eh, indignant és que això eh, fa 15 dies eh, ho veiem tots, és que sabem una miqueta de futbol, és que hem seguit el València durant molts anys, ho sabíem el que podia passar. És a dir, és que no és nou, és que ho veies vindre durant tot l'estiu. Tens que fitxar dos centrals, tens que fitxar un davanter. Claro és que ara veus a Negredo i dius, bueno, Negredo en el Middlesbrough, eh, ahir vaig veure que feia un tacó, no sé què. Ja sé que Negredo estava molt limitat físicament, però Negredo era un davanter que te donava eh, algo, eh, eh algo diferent. Que te... Mm. És que, clar, dins de, la, de la, la, la carència que estem ben tan gran, ja qualsevol cosa, però tens raó tu en que n'hi ha que canviar i n'hi ha que buscar un, una, no sé, un forat positiu i optimista, n'hi haurà que buscar. El que passa que me, me resulta molt difícil perquè des del club no hi ha ningú que sàpia explicar eh, lo que, a on anem, i és que això és lo, que jo, lo primer que hauria de fer el club. Eh, dir, mira, pues anem cap ací, hem eh, tingut que vendre el càcer per lo que siga, no? donar una explicació, que després un se la creurien, altres no, però, però algo raonable, algo eh, a partir de lo qual poder creure que realment te pot millorar l'equip, perquè eh, eh, defensivament és una ruïna absoluta. Els eh, pitjors defenses de la Lliga són els, els, els del València, però en sí. diferència, i pagats a preus de superestrelles que te fa pensar mal, perquè és que això és impossible, pagar tant per, per la ruïna de defenses que tenim, i és una llàstima, i ho sent molt, perquè els xics no tenen ninguna culpa, eh? fan tot el que poden, però és que són molt, molt fluixets. Jo, jo el problema que veu d'aquest arranque, arranque de Lliga Cayetano. Usted me ha dicho a mí antes que animara el cotarro el Cayetano. <laughs> Cayetano no nos anima mucho. Anima poco. és, <laughs> és la realitat. No. Hasta el mateix Ryan el veis pobre, desesperat, pegant-li uns crits a Abdenur. Chico, Però, no entén no, el xoc, el problema jo, és que no entén el xoc. Jo lo que me refiero... No, que... no saps jugar a futbol. Claro. I si no saps jugar a futbol no te claro. Ah. poden pagar 22 eh, milions ni cobrar, eh, no sé lo que estarà cobrant, no 3 milions, 4 pilota, milions. La, la no entén el futbol, no l'entén. No se posiciona bé. Sí, claro, sí. Yo lo que veo es que estamos en, en el comienzo, el inicio del campeonato de liga, donde todos los equipos empiezan con ilusión. El equipo, repito, lo veo físicamente bien, ojo, aún bien de ritmo, que empieza al minuto uno y al 90 y con ritmo porque tenemos un buen preparador físico. El mejor. es el entrenador. Es el número uno. Pero que es más preparador físico que entrenador. Ojo, pero ahí, están bien eh, entrenados físicamente. Ahora, moralmente, al fútbol se juega con la cabeza. Has perdido los dos partidos. No pidas el tercero no pierdas el cuarto. Bueno, afortunadamente tenemos el parón de liga. No, también. está claro. Eh, eh, llega la situación límite a la que no nadie entiende cómo se ha llegado, porque efectivamente que tú necesites dos eh, centrales. Vamos, Suso que entiende fútbol lo sabía desde el minuto uno que le dijo un lidiu, Tenes molta faena este El chico ya tenía en la cabeza, su amigo Suso ya mm. tenía en la cabeza dos centrales. Tienes que esperar a las últimas 24 horas, a los últimos oleajes del mercado para fichar a tus dos centrales y Méndez de nuevo en el, en el ajo, porque hasta donde yo sé, Garay es... de, es de Jorge Méndez y el muchacho este brasilero también, del de, y también. Ah, pero es que además, ojo, pero que fichas a dos, pero te sigues quedando. Bueno, a, te sigues quedando con lo que. A parece que ser que lo empaquetaríamos para el deportivo. sería vamos a verlo, pero de momento. Tú, te quedas con Aldenor, con Santos, es decir, que sigues como Ryan en el equipo. -huh. Ese es el bueno, tema. Anem a veure com evolucionen aquestes 48 hores. Eres optimista en que se puga recomposar l'equip? equip? o per almenys aportar jugadors que te donen fi, a tres coses. Home, a veure, que, si ve Garay, segur, la defensa. Eh, Garay és un jugador amb moltíssima experiència i eh, molt d'ofici i segur que mm. millora tant de defensiva com ofensivament perquè és un jugador que va molt bé de cap eh, l'aspecte ofensiu, o sigui, per a rematar corners i per a fer gols de... No remata contra la gespa. No. Les tira contra la porteria. Després ja el porter si les para, no? Ja veurem, <laughs> és un defensa, és un central lent per a, per a ser central, que no és ràpid, però sí que coneix l'ofici, sap col·locar-se i, i té una eixida bona de valor. Jo crec que, home, sí, vas a millorar segur. Bueno. El que passa el problema és que el València necessita dos centrals. Sidney és de veres que ha fet una gran temporada en el Depor, eh, la gent que l'ha seguit tot l'any parlen molt bé d'ell, jo crec que les fa falta els dos, eh, siguen de Mendes o sigue de qui siga, i ja mos té igual, però que siguen bons, no? I, i després dalt, pues, home, Munir eh, pues, pot vindre bé, però, però jo no sé si resol això el problema de gol que té el València, que té un problema greu. De, és que jo veig a tots els equips, el Villarreal té 3 o 4 davanters, el Sevilla té 3 o 4, l'Alti Madrid també... El... 3, o 4, 3 o 4 de, talent, de talento. Clar, però me referís davanters bueno. puros. És que així estan venent com a davanters a, a, a Nani. Dava, Nani no és un davanter, així aquí volen enganyar. Rodrigo no és un davanter, Rodrigo és, és, pot ser un extrem o un segon punta que puga, però Rodrigo no és un davanter. O sigui, estem parlant de davanters que fan gol gols, que fan 15-20 gols. El València tota la vida ha tingut tres davanters de primer nivell. A Duriz va ser reserva, hace dos anys, perquè no podia jugar perquè estava soldado. Estava Villa, n'hi havia davanters de primeríssim nivell. Estava Jonas, que així no el volien i resulta que se'n va al Benfica i és el màxim golejador quasi de Portugal. En fi, que jo que sé, i el València sempre ha tingut davanters boníssims i, i, i golejadors purs, i ara no en té cap, és que no en té cap. I estan parlant de, de portar a Munir, però si Munir no és, no és un davanter pur, no és, una, és un mitjà punta... És no, és, un, no és un goleador. No és un goleador, es que, pero, es que no, no, no, yo no entenc res. O sea, Suso, por favor, parla, Suso. Suso, is de la madriguera, digues algo, respira, es, eh, no sé, ¿qué, ¿qué está passant? Me queden, me queden ese titular, Suso, is <laughs> de la madriguera. Suso, sí, per l'amor de Déu, digues algo, perquè com molt bé destaca també Super, i destaca vosaltres també sí. el Levante, han sigut 106 milions d'euros 106 milions d'euros els que s'ha empaquetat eh, Peter Lim per les operacions de venda. Gasta-te-los. Peter, gástatelos. telos. pero en estas 48 horas buenas noticias, don Vicente. Y ¿eh? además que le pongan orden a, esa forma de gastar. Y orden a esa forma de, gastar. Bueno, pues si los nombres que suenan finalmente vienen, si viene Garay, si viene este muchacho, Marco Rojo, si viene Sidney, si viene Vaca, un golechador, lo que está comentando Cayetano, un golechador, echador, me por el amor de Dios. Encara a Venga, va, poco de optimismo. Vicente, es el primer día del curso. yo estoy positivo, señor <laughs> Rovira. Suso, sal de la madriguera, diu Cayetano Ros. Un plaer, com sempre, Cayetano. Vale. Moltes gràcies. Don Vicente, va, vinga, que ens hem donat una miqueta de pasteta d'avantatge. Mira l'Atlético de Madrid, també ha, a patinar, no passa nada. No passa nada, yo no empiezo con la madriguera y salimos d'ahí i vamos. Pues. <laughs>